Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Tenzilul kitabı min Allahil azizil hakim. Ha mim. Bu kitabın indirilmesi aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah tarafındandır. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile yerli yerinde ve belirli bir ecel ile yarattık. İnkar edenler ise korkutuldukları şeyden kıyametten yüz çeviricidirler. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين De ki, söyleyin bana, Allah'ı bırakıp kendisine yalvarmakta olduğunuz şeyler yerden neyi yaratmışlar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bana bundan, Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya elimden bir eser, küçük bir alamet olsun getirin. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edenden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların dualarından dahi habersizdirler. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين Ve insanlar mahşerde bir araya getirildikleri zaman bu taptıkları şeyler onlara düşman kesilirler. Ve onların tapınmalarını inkar ediciler olurlar. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما جاءهم هذا سحر مبين Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda inkar edenler kendilerine geldiği vakit o hak olan Allah kelamına dedi ki bu apaçık bir sihirdir. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben onu uydurmuşsam o takdirde benim için Allah'tan gelecek bir şeye bir azaba karşı onu benden def edecek bir güce malik olamazsınız. O sizin onun hakkında Kur'an'ın aleyhinde yapmakta olduğunuz taşkınlıkları en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda buna şahit olarak o yeter. Çünkü o gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى bu hakikatleri beyan eden o peygamberlerden farklı şeyler söylemekte olan biri değilim. Ne bana ne de size ne yapılacağını da bilmem. Doğrusu ben ancak bana vahyedilene tabi olurum ve ben sadece Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ De ki, söyleyin bana, ya Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da siz onu inkar etmişseniz ve İsrail oğullarından bir şahit onun benzerine Tevrat'a şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taslamışsanız zulmetmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah o zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.'' وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون فسيقولون هذا إفك قديم Buna rağmen inkar edenler, iman edenler için dedi ki, eğer Muhammed'in getirdiği dinde bir hayır olsaydı, etrafındaki şu fakir insanlar ona ulaşmakta bizi geçemezlerdi. Ve o inkar edenler onunla, Kur'an'la hidayete eremediklerinden artık o eski bir yalandır diyeceklerdir. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ Ondan Kur'an'dan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an ise zulmedenleri korkutmak ve iyilik edenlere müjde olmak üzere Arapça bir lisan ile indirilmiş kendisinden öncekileri tasdik edici bir kitaptır. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû felâ khawfun aleyhim ve hum yahzenûn. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olan kimseler var ya onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha cezaen bima kanu ya'melun. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına Allah'ın lütfundan bir karşılık olarak orada ebediyen kalıcıdırlar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Biz insana ana babasına iyilik etmeyi de tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşımış ve onu zahmetle doğurmuştur. Hem ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet gücü kemale erip yaşı 40 seneye vardığı zaman dedi ki Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham eyle. Ve benim için, zürriyetim içinde iyi halin devamını nasip et. Doğrusu ben sana tevbe ettim ve şüphesiz ki ben sana teslim olanlardanım. Ulaikellezine netekabbalu anhum ahsene ma amilu ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون İşte onlar kendilerinden yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz, mükafatlarını buna göre vereceğimiz ve kötülüklerden vazgeçeceğimiz cennet ehli arasında bulunan kimselerdir. Bu dünyada iken söz verilmekte oldukları sadık vaattir. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّ لَكُمَا تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا Fakat o kimse ki ana babasına öf ikinize benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken siz beni kabirden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz dedi. Onlar ana babası ise Allah'tan yardım isteyerek yazıklar olsun sana iman et elbette Allah'ın vaadi haktır dedikleri halde o diyordu ki bu eskilerin masalarından başka bir şey değildir. Ulaikellezine hakka aleyhimul kavlu fi umemin kad halet fi umemin kad halet min qablihim minel cinni ins innehum kânû khasirin. İşte bunlar cin ve insandan kendilerinden önce gelip geçmiş topluluklar içinde üzerlerine azaba dair söz hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar hüsrana uğrayanlardır. Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Ta ki Allah onlara amellerinin karşılığını tam versin. Hem onlara haksızlık edilmez. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبِتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Ve inkar edenler ateşe arz olunacağı gün kendilerine şöyle denilir. Dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz ve onlarla faydalandınız. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamakta olmanızdan ve fasıklık etmekte olmanızdan dolayı aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Muhammed bir de adın kardeşi Hudu'an hani o da Ahkaf namındaki beldede kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz ki ben sizin üzerinize dehşeti pek büyük bir günün azabından korkarım diye korkutmuştu ki kendinden önce ve kendinden sonra da korkutucular geçmişti. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Onlar sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer iddiasında doğru kimselerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun azabı bize getir dediler. قال أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون Hud dedi ki azabın geleceği vakta dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik etmekte olan bir topluluk olarak görüyorum. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم Nihayet onu o azabı vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görünce bu olsa olsa bize yağmur yağdırıcı bir buluttur dediler. Hud dedi ki hayır o kendisini acele istediğiniz şeydir. İçinde pek elemli bir azap bulunan bir rüzgardır. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Rabbisinin emriyle her şeyi helak edecek. Derken o hale geldiler ki evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte günahkarlar topluluğunu böyle cezalandırırız. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى فما بهم ما كانوا به يستهزئون Andolsun ki size kendisi hakkında imkanlar verdiğimiz hususlarda onlara imkan vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de kalpleri onlara hiçbir şeyden fayda vermedi. Çünkü Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı da sonunda kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatıverdi. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Andolsun ki etrafınızdaki birçok şehirleri böyle isyanları yüzünden helak etmişizdir. Belki inkarlarından dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıklamışızdır. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Allah'a yakınlık sağlamak üzere Allah'tan başka ilah edindikleri şeyler o halde kendilerine yardım etseydi ya. Hayır. Onlar bilakis kendilerinden kayboldular. İşte onların yalanı ve uydurup durdukları şey budur. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Ve bir zaman cinlerden bir takımını Kur'an'ı dinlemeleri üzere sana yöneltmiştik. Nihayet ona ulaşarak hazır olduklarında birbirlerine susun, dinleyin dediler. O Kur'an kıraati bitirilince de artık iman etmiş kimseler ve Allah'ın azabı ile korkutucular olarak kavimlerine döndüler. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Dediler ki ey kavmimiz doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekileri tasdik eden hakka ve dost doğru bir yola hidayet eden bir kitap dinledik. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi pek elemli bir azaptan kurtarsın. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Artık kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse bu yüzden yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı değildir. Ve kendisi için ondan Allah'tan başka azabı def edecek dostlar yoktur. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير Onlar görmediler mi ki şüphesiz gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakta yorulmayan Allah ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, şüphesiz ki o her şeye hakkıyla gücü yeten. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Artık inkar edenler ateşe arz olunacakları gün kendilerine nasıl bu gerçek değil miymiş denilir. Onlar evet Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş derler. Rableri de Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı buyurur. Fasbir kema sabara ulul azmi minel rusul ve la testa'cil lehum keennehum yevme yeravne ma yu'adun lem yelbethu illa sa'a illa sa'aten min neharil bela Ey Resul! O halde sebat sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve onlar o inkar edenler hakkında acele etme. Onlar vaat olunup durdukları azaplarını görecekleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu bir tebliğdir.'' hiç fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?